ho hoidoporos. Ho hoidoporos bastas dei epi ton omon en acropeerae, hatina he pera e marsipion, ho u dynatai. Diphtherae calyptetai, bacterian heiri echei pros sterigma, hei sterisdetai, χρέιαν τέχει εφοδίου Hos autos pistu kai euphradus sunodo iporu tes atrapu charin u chre tes hodou paratrepthai e i me tribos estite trimene ta anoda kai amphoda apate la esti kai eis duschorias apata agei houtos kai hai triboi cae ta amphoda. Ero te esato un ho hoidoporos, tus apatontas, poi cre badisdei, cae fulaxato apoton leiston, cae ton klepton, hos en te hodoe, hutos cae entoe xenodocheioe, hopu nuctereuei.